Vader, ons dankie vir een wonderlijke ochend, vir so'n speciale dag, en die geleentheid om by mekaar te wees, om, om die naam te vereer. Heren, om, om mekaar op te soek, in ons verhouding met die. Dankie, Heren, dat ons die nodig het om hier naartoe te kom, om met die verhouding te heen. Dat die verhouding, hierdie heerlijkheid wat ons met die kan beleef, dat het elke oomlik van elke dag is, maak die saak waar ons is hier maar vir een geleentheid soos hierdie om by mekaar te wees en om mekaar te herinner aan die beloftes wat daar in die woord is, aan die droom vir ons levens, om mekaar te kan aanmoedig en te bemoedig met die woord, met die beloftes, met die onveranderlijke positieve droom vir ons levens. Ons dankie vir die bijeenkomst soos hierdie. Dankie dat ons gesamentlik kan uiting gee aan dit wat ons harte is, om u te loof, u naam groot te maken dit wil ons doen vanmorgen, omdat hy ons hier lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het, ons eer hier vanmorgen, dankie dat hy hier is, dankie dat hy inspraak lever in ons levens, ons wil net hy naam bevestig vanmorgen, in Jesus naam, Amen. Ek het myself gesê, daar is nie een manier hoe ek in hierdie plek gaan praat nie, maar met die, um, opvolgkamp het ek net so vrymoedigheid hierso ge ervaar. So ek het vryheid vir oggend om moed te gebruik vir julle. Ehm um, ons was hier toe Jan oor kerk en gemeente gepraat het nie en ek het die voorreg gehad om in die week daarna te luister. So ek sê vir Jan dankie dat hy ons aanmoedig tot liefde en goeie werke. En hy het gepraat van 'n gebrek aan woord en ek het dit bedink en sê hoekom het ek 'n gebrek aan woord? En dadelik kom die antwoord en wat sê maar dis omdat ek dit nie ontvang nie. Want die skrif sê hy sê ontvang met sagmoedigheid hierdie ingeplante woord wat in jou is. So dis naby jou in jou hart en dis in jou mond. En ehm um, Paulus moedig Timoteus aan en hy sê dat jy hierdie genadegawe wat binne in jou is, moet jy aanwakker. Die engel sê stir it up en ehm um, dadelik dink ek aan Piet se beeld van die drom. Dalk het hierdie drom ophou draai en dat dit weer nodig is vir my om hierdie drom te maal dat ek hierdie woord, hierdie ingeplante woord kan ontvang. Ehm um, oom Kapie het gepraat van byvoorbeeld is net een voorbeeld van die woord van praat in tale en ek besef ons het sulke vooropgestelde idees van praat in tale en dit is sulke skanse wat opgewerp word in die woord van God en ek besef nie dat ons moet ehm um, hierdie skanse afbreek teen die woord van God en met sy gesagmoedigheid hoor wat die Here vir ons sê oor praat in tale en ehm um, ek wil net ehm um, Johan van ehm um, welkom se se preek nou die preek wat hy op die opvolgkamp gepreek het oor praat in tale. Ek kan byvoorbeeld in tale praat, maar byvoorbeeld nie eers nie sondaarskap aflê nie. Dan sit nie net dan staal byvoorbeeld nou net 'n chap op my skouer. Maar ek moet ah, wanneer ek sondaarskap aflê en wanneer ek begin praat en saam met God stem en sê maar ek is heilig, gereinig, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, dan is dit soos om met 'n nuwe taal te begin praat. Dankie. Ja, ek het uh, dieselfde ding. Ek het hierdie week het ek Jessie gedeel nou die dag ook die die beeld wat gekry het van die ou denke die goed wat uh, wat van daai tyd afkom. En die beeld wat ek gekry het daarvan is dat dit dit lyk soos 'n musie as jy nou kyk na jou, na jou denken, in jou denken, uh, dis uitgedroog, uh, daar is geen lewe binnen in die ding nie, hy is, is een solide stikkie ding, wat binnen in my, wat, wat hier binnen sit, en, en ek het daar oor gepraat, by die, to, twee sonde daar terug ook, oor die ding van, dat, uh, dat Godse gees, uh, wil toegang het tot hierdie deel van my, en ek, ek moet dit, ek moet daai moesie gedeelte, moet ek neerle, ek moet dit afle, want Godse geest dring om nie op nie, Hy kom nie en hy vat hom weg en hy kom met sy gees en hy, en hy vul hierdie ruimte nie. Want dit is eindelijk een uitgedroogde stikkie gewas eindelijk waar hy sit. Met hierdie ou wat geprogrammeer is op hierdie ou manier van dink. Um, en eh, wat ek sien is, is dat um, in Johannes 10 sê hy ook hierdie ding van 18, dat hy sê en ek leer my leven neer. En niemand vat het vir my al weg nie, ek leer dit neer en ek neem het weer op ook. En ek sien dat in my in, in myself ook, ons is ook het, het ook daai daai vryheid van om ons lewe neer te lê, om daai stukkie uitgedroogde ou denke wat eintlik niks beteken nie. Al wat hy doen is hy vul net op. Hy, hy staan net eintlik in die pad van God se gees. Ehm um, en waar dit neerkom is dat ek met daai droë dingetjie moet ek neer lê. Ek moet dit afgee vir God. En dan kom hy met sy gees en dan vul hy daai op. Want nou, jy sien die probleem, as hy so uitgedroog is, daar is geen ruimte vir vloei nie. Die kanale om te vloei, Godse geest, die levende water wat hy van praat daar in, in Johannes ook, van die, die vrou by die put, daai vloei van daai levende water, kan nie vloei daar nie, as daai stuk ou stuk denken daar sit nie. En so as wanneer ek dit aflee en Godse geest nooi, en te sê, heren, maar ek, ek nooi in, om hierdie, ek, ek leer dit voor die voete neer, hierdie stuk oud denken van my, En dis waarmee ek worstel, is om hierdie goed afgelê te kry om dit neer te sit vir hom. Want as ek dit neersit vir hom en hy en ek laat hom toe om daarin te kom, dan vul hy daai uitgedroogde ruimte vul hy op met hierdie lewende water. En die lekkerste van dit is nie is dat saam met hierdie lewende water kom hierdie vloei, die kanale wat oop gaan. Ek gaan oop gaan en en dit gaan oor my. En dit is die lewende water, die die heerlikheid en dis die, die lewende water wat ek wys dan Nie ek nie, maar wat Godse geest dan demonstreer aan mense buitenkant toe. Ek wil graag met julle ding deel wat in myn anniekie gebeur het in hierdie week. Ons was met een vraag op pad Queenstown toe, en op pad, ons het laatmarig, het ons in die rij gekom, en ons kom in, in Kimberley en ons moet drie dromme olie oplaai, en ek laai een deel van die vraag af, en hulle laai het my met die varkhuizer, maar nou moet ek teken, dan kan julle beter verstaan. Hulle laai met die varkhuizer vir my die drie dromme so op achter op die sleepwa. En ek maak hulle goed vast, ek voel heel goed. Want ek weet, daar is Petersburgse ompaai is daar, en daar is nog die 70 kilometer smifield ook. Maar tot en met Petersburg, bly die bande losgaan. As ek maar sien in die speel, dan is ek knip los. En ek voel baie ongemakkelijk met die drie dromme, want hulle wil skuif, en ek kan nie lekker vast nie. En ons kry die eerste ompad. En ek ry stadig, maar nou het ek hulle vasgemaak so om na die kante toe. So ek het hulle lekker styf vasgetrek en aan mekaar vasgemaak. En ek ry stadig, die trok skommel en die sleepwa skud net so baie. En ons en ry so stadig, die karre hoop op agter my, maar ek maak dit. Ek kom deur en ons deur die ompad is, toe stop ek. En dis wat ek gesien het. nie 'n tou vas nie. Al my toue los. Daai dromme vol het geskuif. Die middelste een het uitgeskuif. En die twee buitekantse is het na die binnekant toe geskuif. En ek sien onmiddellik hoe moet ek hulle vasmaak? En ek maak hulle daar vas. En ons ry tot in Queenstown deur daai Smithfield se pad met nie 'n tou wat geglip het nie. Ek het nie nodig gehad om een keer 'n knipstywer te trek nie. En dit bring my by Psalm 91 vers 11 en 12. Hulle sal jou op die hande dra, so dat jou voet teen geen klip stamp nie. Baie dankie. Baie dankie vir daai ene. My goeie vriend, Jan Hendrik Kleinhans, jylle ken hom seker nou ook al, van Radio na Makkoland, was weer op my kuis gewees hierdie week, en hy vraag my hierdie vraag, wat ons moes, moes praat oor die radio oor, hy sê, as hy gered is, is hy, hy, hy, hy, hy, hy, hy, hy, hy, gered is jy altyd gered. En, en ons, ons debatteer hierdie saak, en die ding loop nou al vir die laaste weke in my hart, en het was nou interessant dat hy dit nou sommer net kom bevestig het. Uh, en ek wil jy ons met vanmorgen praat oor, oor ons persoonlijke verhouding, want jy sien die vraag kom dadelijk op, kan een mens, kan ek my redding verloor? My vraag is, wat wil ek verloor wat sou ek verloor dan, as ek my redding verloor? Wat is die redding waarvan ons praat? Want jy sien, Hebreus 6 praat daarvan, hy sê, as ons eenmal verlig geword het, eenmal die goeie woord van God gesmaak het, eenmal die krachte van die toekomstige wereld beleef het. Hy sê, en as ons dan weer afvallig word, is het onmoendlik om weer tot bekering vernieuwe te word. So daar is definitief een saak uit te maak, dat hy ou die kom ek nie, noem dit dan nou, my sogenaamde redding kan verloor. Maar kom ons kyk vanmorgen weer na die concept van ons redding. Daar is basis twee reddings. Ons redding, as ek dit dan so kan stel, het twee bene. Die eerste been beskryf Jesaja vir ons so baie mooi in, in Jesaja 44-22 as hy sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Keer terug tot my, want ek het jou verlos. Hy sê nie, ek gaan jou verlos nie. Hy sê, ek het. Hy sê, omdat ek jou verlos het van sonde, omdat ek jou sondes gedraad, omdat ek sonde geword het met jou sonde, het ek sonde weggedoen. Daarom bedink ek nie meer sonde nie. Hy sê, dis nie meer op die agenda nie. Hy sê, en omdat jou sonde uitgedelg is soos een nevel, en jou oortredinge soos een wolk, hy sê, omdat dit uit die weg geruim is, en op grond van die bloedoffer van Jezus, kan dit nooit weer tussen my en jou staan nie. Hy sê, daarom kan jy terugkeer. So die eerste redding is wat Jezus vir ons, vir die mensdom, vir elke mens aan die kruis gedoen het, is afgehandel, ons kan nie daan verander nie. Die tweede been van die redding, skryf Johannes vir ons, in eh, Johannes 1, daarby vers 11 eh, en 12, hy sê, hy het na sy eiendom gekom, maar sy eiend mens het om nie aangeneem nie, maar, allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te word. Jy sien, om aan te neem is om te aanvaar, is om die geskenk van die lewe, die geskenk van die gerechtigheid, laat net mooi verstaan, kyk mooi wat sê Jesaja, Jesaja sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel, en jou sonde soos een wolk, wanneer dit gebeur? 2000 jaar geleden in die kruis, het het uitgedelg, Paulus skryf in Colossense 2, maar daarby vers 14, hy sê, jylle wat dood was, dier die misdade en die onbesneerheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle die misdade vergewe het, en die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons vijandig gesind was, uitgedelg het, dier dit aan die kruis vast te naal. So hy dit uitgedelg, dier dit aan die kruis vast te naal. So ons sien dus, daar die deel van ons redding, is een afgehandelde saak, wat nie weer opgehaal kan word nie. Die deel wat hy sê, ek delg jou oortredinge uit soos een nevel en jou sonde soos een wolk. Dis afgehandel, dis in die kassie, dis klaar. Nou, wat is dit dis wat ons aanneem? Ja. Jy sien die begrip wat ons in godsdienst geleer het, is om Jezus aan te neem. Maar jy sien, dit help niks om Jezus aan te neem, as ek nie aanneem wat hy vir my gedoen het nie. Jezus is, volgens Jeremia 23 vers 6, sê hy, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. Die Heer het gekom om ons gerechtigheid te wees. So om om aan te neem is om die gerechtigheid van God aan te neem. Wat is dit wat ek aanneem as ek die gerechtigheid aanneem? Gerechtigheid impliseer om recht te wees, om onskuldig te wees, om aan Godse standaard te voldoen. So om gerechtigheid aan te neem beteken dit vir ons om aan te neem dat my oortredinge uitgedelg is soos een nevel en my sonde soos een wolk. En as dit uitgedelg is, dan is dit nie meer nie. Dan bedink God dit nie meer nie, daarom sê ek ken van nou af niemand meer dit die vlees nie. So God bedink dit nie, en nou daarom bedink ek dit ook nie. Sien julle die beginsel? En dan kan die tweede facet begin om aan te neem. Jy sien, aanneem beteken nou in die eerste instantie, om te aanvaar, om sy woord te aanvaar, om God op sy woord te neem. Nou, dis nie moeilik nie. Hy ook kan nou sê, maar hoe sal een mens wat nooit van God gehoor het nie, Hoe sal so iemand Godse woord kan aanneem? Dit is eenvoudig. Of hy van God gehoor het of nie. Hy is dier God gemaakt. Hy is Godse maaksel. Ons is sy maaksel, geskapen tot goeie werke, Eerses 2.10. Hy sê, wat God voorbereid het, vir die wat om lief het, so, ons is daarvoor gemaakt. So, maak die saak of ek van hom gehoor het of nie gehoor het nie. As ek die goeie nie soor, van my waardigheid voor God, my waardigheid wat hy vir my verdien het, kan ek nie anders as om volgens my ontwerp daarop te reageer nie. En daarom het ons gesê, geloof is my reaksie op die openbaring van Godse karakter. Godse karakter is liefde. En daarom het God uit liefde gekom, sonder dat ek het verdien of gevra daarvoor, en hy het my oortredinge kom uitdelg, soos een nevel en my sonde soos een wolk. En daar redding is afhandel. Nou die tweede been was dus nou om te sê, Heere, ek het het gehoor. Ek aanvaard het hulle wat die gave van die genade, die geskenk van die gerechtigheid ontvang, om het ontvangst te neem. So, om Jezus aan te neem, is om nie te sê, ja, ek glo dat God is, en dat hy een sien het, en dat sy sien gekom het, en vir ons sondes kom sterf het nie, en daarby blij dit nie. Om aan te neem, is om te aan te neem, dat sy sterwe en sy opstanding impliseer, dat my oortredinge uitgedelg is, soos een nevel, en my sondes soos een wolk. Dit wat ek aanvaard. Dit is waarvan Susan vanmorgen praat. Ek kan nie die gerechtigheid aanvaar en aan sonde vasthou nie. Dit is of die een of die ander. En ons het verlede week daarna verwijs na die twee manne, die een wat sy huis op die sand en een op die rots gebouw het. Ondou jylle die rots en die sand man. Hy sê, en wat het gebeur? Altwee sy huis is verhuis, altwee sy huis is bewoon, altwee sy huis is dalk vir een geruime tyd bewoon. Maar die dag toe die storm kom, het die ouwe sy huis op die sand was, sy huis geval. En die ou wie sy huis op die rots was, het gestaan. Nou wie was die rots? Wie was die rots? Die rots was Christus. Daarom toe Petrus gesê het, u is die Christus, hy is die seun van die levende God, het God vir hom gesê, vlees en bloed het nie aan jou openbaar nie, maar my vader wat in die hemel is, en op hierdie Petra, op hierdie beddingrots, op hierdie openbaring, dat ek die, die seun van God, dat ek die gesalfde, dat ek die Christus is, wat die sonde van die wereld kom wegneem, en dit wat Johannes sê, daar is die lam, wat die sondes van die wereld kom wegneem. Op hierdie openbaring sê ek, sal ek my gemeente bou. En so het hy gekom in sy gemeente gebouw, dis die openbaring. Maar kyk nou die sand, Ondou jy die beeld van Romeine 5, Romeine 5 het vers 12 gesê, as ten gevolge van die misdaad van een, van Adam, die sonde in die wereld gekom het, en die, die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgeding het, omdat allemaal gesondig het, nee, recht, dit het die mensdom as sondaars gestel, dis die Adam fundament, dis die sand, maar dan sê vers 18, daarom, soos dier een misdaad, Adamsin, vir alle mense tot veroordeling was, soos sal dier een daad, van gerechtigheid, dit vir alle mense wees, tot rechtverigmaking van die lewe. Hoor jylle dit? Hoor jylle die rots? So, ons het een kees, ons kan bou op Adam, ons het, dit is twee beelde hier, so, ons het, ons het Adam, en ons het, dit is die eerste Adam, en dan het ons die laaste Adam, en ons weet die laaste Adam, is Jezus, nee, dit is die twee, Jezus is die rots, Romeine 5, vers 18, terwyl Adam die eerste Adam se mislukking is die sand. En dit lê in Romeine 5 vers 12. So nou kan ons kies. Ons kan nou kies waar bou ons ons huis? Op die mislukking van Adam in ons sondaarskap of in die sukses en die oorwinning van Jesus Christus in ons regverdigmaking? En jylle besef die krisis van die wereld, nee, die totale wereldgodsdienst, amper in sy volheid, seker 90% plus, van die wereldgodsdienst, bou nog steeds op sand. Hulle lees dit en hulle verstaan dit nie. Bou steeds op sand. Maar jy sien, om die Heere aan te neem, die tweede been van ons redding is om te, om te begin bou op die rots, en om te aanvaar as die rots, en te sê, Heere, maar dan bou ek, as ek op die rots bou, bou ek op gerechtigheid. Kan jy gloe, dat ouwens die bybel kon vertaal en gerechtigheid uitvertaal? kan jy dit in jou logika, kan jy dit insien, dat dit moendlik sou wees, om die rots, die gerechtigheid van God, hy is ons rots, om dit uit te vertaal. <laughs> Dit was ondenkbaar. <laughs> So, die kostbaarheid hiervan, is as ons aanneem, neem ons dit aan. Maar wat is die implikaties van hierdie aanneem? Jy sien, die vraag, denk waar het ons begin, kan een mens sy redding verloor? Hoekom word die vraag gevraag? Hoekom is dit een relevante vraag in die godsdienstwereld? Dit is een relevante vraag, omdat die godsdienstwereld gedompel is in onzekerheid. Het ek genoeg krediet? Het ek genoeg punte? Want jy sien, as ek op die sand van Adamse mislukking bouw, is daar net een ding waardoor ek kan probeer redding kry, en ons weet ons nou, dat die skrif nou vir ons per herhaling sê, ons weet dat dier die werke van die wet, niemand voor God rechtverig sal wees nie. Maar die, hierdie sand het die wet bijgetrek, en gesê, as ons die wet doen, as ons sekere goeders doen, en ander goede nalaat, dan kry ons punte by God. Maar terwyl ons daarmee bezig is, bly ons in onzekerheid. Ons is nooit, ons kan nooit by een punt kom waar ons sê, maar luister, Heere, ek het vrede. Heere, ek is tevrede. vrede. Heere, ek het rust nie. Dat is altyd een gevoel, dat is altyd een gespook, het ek genoeg punt, het ek genoeg by mekaar gemaakt, ek kan nie laat slap leen nie. Jy sien, dis die krisis van die wet. Terwyl die laaste kant, het, het, was die wet vervang, met die geest, die geest van die levende God, en dis van oor verhouding gaan. Dit gaan oor verhouding met die geest. Nou kyk mooi wat gebeur. Nou luister ek, ek luister hoe ouwens christene is, kinders van die heren, hoor jy sien, ek sien dit in alle aanstekens, En ek hoor hoe praat hulle van die, die man daarboe, die een daarboe, die ou baas. Jy sien, die terminologie, wees vir my, hulle ken hom nie. Jy sien, dis nie, om hom te ken, Jesus sê in eh, Johannes 17 vers 3, hy sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken. Nou, het ons gesê, ons mekaar gesê, allemaal gaan eeuwig lewe, nee. Allemaal gaan eeuwig lewe, het hang af net, waar gaan ons eeuwig lewe? Gaan ons in Godse teenwoordigheid eeuwig lewe? Of gaan ons weg van sy aangezig, van die aangezig van die Heere en van die Heerlijkheid van sy sterkte lewe. Want in die finale oordeel, die finale krema, die finale beslissing, die finale besluit, gaan bepaal, daar gaan die bepaling wees. Maar ek en jy neem vandag die finale besluit. Baie van ons het reeds die besluit geneem, om te sê, Heere, ons tree in verhouding met u, want dan het die eeuwige lewe klaar begin, die positieve eeuwige lewe. Reg? Maar nou is die punt, om die Heere aan te neem, om te sê, ek het verhouding met ons, is dit omdat ek van hom gehoor het, omdat ek baie van hom weet, baie lering oor hom ontvang het, omdat ek die concepte rondom die naam van die Heere opgeswat het, omdat ek eh, redelijk baie van die Bijbel weet, en van die beloftes in die Bijbel en al die goeders, gaan het daar oor? Of gaan het oor een persoonlijke, intieme ontmoeting met God self? Gaan het oor een verhouding met Godse geest. Ek dink so beide aan, as ons, as ons die Heere aanbid met ons lof sang in die ochend, sing ons een lied. Vraag vir jou, sing jy een lied, van bid jy die Heere? Is jy met hom bezig, sien jy hom, ervaar jy hom, of lees jy die woorde op die boord? Nou betekent, lees ons die woorde op die boord, maar die, die punt is, dan moet die punt kom waar ek by die woorde op die boord voorbij gaan, waar die woorde op die boord nie meer tel he, omdat die aanbidding is in my hart, Jy sien, dit is so makkelijk, dit is so makkelijk om, om in verhouding te wees. Ek sien dit baie. Uh, iemand staan nou die dag hier, hy sê, jy weet, toe ek in geen groepering of geen gemeente was nie, soos hy dit gesteld, toe ek in geen kerk behoord het nie, het ek geen probleme gehad nie. Hy sê, maar die dag toe ek in die gemeente instap, toe ek moeilikheid van alle oorde af. Toe waarskie ons my van links en rechts en van oorals af. Hoekom is dit so? Waarom sou dit wees? waarom sou kinders van die Here oor sulke goed dan bekommerd wees? Tensy hulle regtig oortuig is ons is van die waar af of tensy hulle wan ingelig is, wat ek glo, die tweede is die geval. Maar die die essensie wat ons nodig het is om te besef my verhouding is nie met 'n gemeente nie. Is nie met 'n kerk nie. Is nie met 'n groepering nie. My verhouding is met die lewende God. My verhouding is met God se gees. En my vraag is, ek het dit met die vorige, vorige opvolgkamp het ek die vraag gevraag, ek sê, wat maak jy met Godse geest? Wat is jou verhouding met, met sy geest? Belewe, lach jylle saam. Ek vraag dit, lach jylle saam. Praat jylle saam. Is jylle saam opgewonde? Hoor jy sy stem, hoor hy jou stem. Hoor hy hoe jy so saak aan hom voorlee. Hoor hy die opgewondenheid van die openbaring van sy beloftes in jou leven. Hoor hy jou dankbaarheid, as jy met hom praat, wanneer jy met hom praat, soos jy met hom praat, heel dag, al dag. Is dit ons verhouding? Of het ons verhouding met een gedachte? Een gedachte van christenskap? Een gedachte van God? Een gedachte van sy sien? Een gedachte van een kruis? Hoor jylle wat ek sê? vir so lang in my lewe, het ek verhouding geken, maar het was een ver verhouding. Dit was een verhouding eh, waarvan ek geleer het, maar daar was die, die persoonlijke kontak, die persoonlijke koppeling het ontbreek. En dan moes een dag in my leven kom, waar ek daai knoop deurgehaak het, waar daai persoonlijke koppeling kom het, waar ek eerst langs persoonlik die, die persoon van Godse gees ontmoet het, en waar die inslag, die intrede van Godse gees in my leven, eens en vir altyd, finaal my leven verander het. Ek wil hier met saam my blaai gegoe, na Genesis 28 toe. Dan kyk ons na so'n voorbeeld, die voorbeeld van Jacob. En jylle ken die story van Jacob en Esau, eh, uh, Jesu wat eers gebore is, en toe Jacob daarna, en nou Jesu wat een man van die veld is, en sy paase oogappel was, en, en Jacob wat man meer kost gekook het, na by sy ma in die huis was, en uh, hoe dat Isaac uiteindelijk, toe hy besef hy gaan sterwe, sy sien, wou sien, en onthou die eersgeborene, het die dubbele portie gekry, en het die sien, het die, het die naam van die uh, pa gedra, so die, hy was eindelijk in een baie speciale positie, en so stuur Isaac vir Jesu en sê, gaan jag vir my een bokkie, maak vir my gaar, dat, ook, dat ek kan eet, en voordat ek sterwe, wil ek jou sien. En ons weet, maar voor die tyd, een klompie jare voor die tyd, het Jacob een dag daar gesit en een lekker poikie gemaakt. En nou Esau het honger van die veld afgekom. En uh, Esau stap aan by Jacob voorbij, en sê, jyne man, die goed lyk lekker, hoe lyk het, gee my bykie van die rooi goed daar. En Jacob sê, jy kan kry, maar dit is een hoompiedie. Jy moet betaal. Hy sê, wat wie jy? Hy sê, jou eerstgeboorte recht. Hy sê, ach man, wat moet ek een eerstgeboorte recht maak? Hy sê, ek gaan in elf al sterf as ek nie eet nie. So, is recht, gee my eerstgeboorte recht. Gee my die pot. En die skrif sê, en Jacob het aan Eesau die brood en die kooksalensies gegeen. En Eesau het geëet en gedrink opgestaan en weggegaan en dan eindig hy vers hoe hy sê, so het Esau dan sy eersgeboorte recht veracht. Sy eersgeboorte recht. Onthou, ek moet terugkom na die eersgeboorte recht. Want ek wil vir jou later vraag, wat is jou eersgeboorte recht? Maar nou weet Isaac nie van hierdie ding nie, hulle pa. En Isaac wil vir Esau sien. En Isaac stuur vir Esau. En, en Rebecca, hulle ma hoor die ding en sê, hey, maar wacht, ek weet van die transaksie waar dat tussen Esau en Jacob is en hy sê, roep vir Jacob, en sy trek van die, die bokkie sy vel aan, dat hy, hy harig moet wees soos Esau, en sy trek van Esau sy kleren vir hom aan, en terwyl hy Esau nog loop en soek na die steenbok wat hy wil gaan skiet het, toe gaan Jacob gauw en hy maak sommer een van die boerboklammers daar in die, in die kraal vang hy, en hy maak om mooi gaar, en hy kom sit en hy, hy kry die sien. En ons weet wat was die krisis. So het hy Isaac bedrief, want Isaac was nie, kon nie meer sien nie, hy het gesê dat, toe Jacob na hom toe kom, toe sê hy, jy rek soos Esau, maar jy klink soos Jacob. Laat ek voel. Sy sê, jy rek en jy voel soos Esau. Maar jy klink nog steeds soos Jacob, maar dan moet jy seker maar Esau wees. En toe sê hy vir Jacob in plaas van vir Esau. En toe Esau terugkom, weet jy, is God het moeilijkheid. Nou moet Jacob vlug. En dan sien ons, toe Jacob vlug, is God daar. En God verskyn in om in een droom. En nou is ek in Genesis 28. Genesis 28, vers 11. Daarop kom hy by een plek waar hy die nacht oorgeblij het, want die son was al onder. Nou, nou, nou hierdie leidt die Jacob, ek weet nou nie hoe oud hy was toe was nie, maar ek dink hy was al baie oud nie. En ek dink dit moes maar vir hom eensam gewees, want hy is alleen met een knapsak oor sy skouwer vlug hy. Vlug hy na die vreemde toe. Nou, hy weet nie waar hy nie. Hy weet ergens, ergens daar, is daar familie wat ver is, en nou vlug hy, nou is hy alleen in die nacht. Hy sê, uh, en hy het gedroom vers 12, daar is een leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot in die, aan die jimmel reik, terwyl die engele van God daar langs opgeklim, en daar langs neergedaal het. Daie engele van jou, Johan, hulle was toe al reeds actief, nee. En kyk, die Heere het boe aangestaan en gesê, ek is die Heere, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waar jy op lee en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. Ek wil hier julle met mooi luister wat hy sê. Hy sê, Jacob, ek is die God van jou vader Abram en die God van jou vader Isaac. Wat kort? Wat van Jacob? Jy sien so baie kinders van die Heere het een verhouding met God, maar met die God van hulle vader, die God van iemand anders, die God van een prediker, of die God van die voorgeslachte, wat van jou nie. Dit beteken nie dat God nie by ons betrokken is nie. Ek het vir 24 jaar in my leven, het ek die God van my vader gedien. Hy was betrokken by my, en ek was betrokken by hom. Maar wie wat, daar was nooit die connectie nie. Ek was, het eindelijk nie verhouding met hom gehad nie, ek het eindelijk verhouding gehad met die gedachte, met die stelsel. En dan moes die dag kom wat het verander het. Nou as ons nou een bykie verder lees, ou Jacob, kyk nou net wat gebeur. Wanneer ou in hierdie type verhouding is, in die verhouding van, met die gedachte, een verhouding te hee met die God van my vaders. Om die verhouding te hee, sê jy sien, is my verhouding altyd gekoppel aan een materiële, directe, nou voordeel. Nou hoor wat sê Jacob. Nou die Heere met hom gepraat, al die mooie dinge vir hom gesê. En vers 20 sê, en Jacob het een gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar, hoor nou mooi, hoor die voorwaarde, as God. Sê, Heere, is ok, hoor jy die verhouding? Heere, is ok, maar, die is voorwaarde, as jy met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en kleer om aan te trek, en ek behou na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Heere my God wees. So jy sien, die is verhouding, maar hy is nie die verhouding waarvan ons praat nie. Jy sien, Jacob het nie aangeneem, Jy sien, om aan te neem volgens Johannes 1,12, is nie om een voorwaarde vir God te stel en sê, Heere, as jy, dan sal ek nie. Om aan te neem volgens Johannes 1,12, is om te sê, Heere, jy het daarom. Hoor jy, dan word die as die daarom. Daarom, omdat jy my sonde uitgedelg het. Omdat jy my oortredinge verweider het so ver as die ooste van die weste, dit gewerp het nie van die see, daarom, hy sê, ek kan nie anders nie, heren, as om, om jy aan te gryp, om, om jy lijf te gryp, en te sê, dankie, heren, dankie dat jy my God is, maar dis nie wat Jacob doen, Jacob sê, heren, hier is een paar voorwaardes, as ek behouwe terugkom, as jy my brood gee, as jy, as jy, dan sal jy my God wees, en dan gaan hy nog een stap verder, hy sê, en hierdie klip, wat ek as gedenksteen opgerig het, sal een huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek u sekerlik die 10 afstaan. Hy sê, Heere, gee my 100, ek sal die 10 gee. <laughs> Dis goeie bezigheid, he. Ek sal u een tiende gee, van alles wat u my gee. Bring net, bring die, bring die, ek die 90 sal vir my goed wees, ek sal vir u tiende gee. Hoe die die transaksie? Dis een bezigheidstransaksie. Nou kyk nou, nou gaan uh, ou, ou Jacob sy leven aan. Nou kom hy uiteindelijk by Laban, God, God doen al die goed, in spuite daarvan luister mooi hoe God sy hart en sy liefde werk. God doen al die goede spuite daarvan. Hy sê nou vir Jacob, en Jacob kom by, by Laban en hy werk vir Laban 7 jaar vir Rachel. Maar Laban bedrieg hom. En hy krijg vir Lea. Ek, dit is dan my ander ding hier, jy weet. Daar is dan my skrif wat sê, net wat die mens saai, dit sal jy ook maai. En soos wat hy sy pa ingeloop het, hy wat Jacob is, sy pa bedrieg het, omdat hy nie kon sien nie so bedrieg Laban op die selle manier vir hom, want het was donker, ek dink nie hulle het kerse gehad nie, en toe hy wakker waar die ander dag moor, het jy gedink die surprise, toe hy achterkom sy breid is, toe nie sy breid nie, ish, manne, right, toe moet hy nog 7 jaar werk, vir die ander jaar, en hy kry toe vir, vir Rachel, wat hy so lief gehad het, en die skrif sê, dit was van soos een paar daal, want hy het daar lief gehad, maar dan sien ons, dan werk hy vir een loon by Laban, dan verander Laban sy loon, en elke keer as Laban sy loon verander, dan sien die Heer om, hoor jy, hoor jy hierdie afstandsverhouding, ek wil jy mooi hoor, hoor jy die afstandsverhouding wat Jacob met God het, en ten spuite daarvan, sien God om, soveel so, dat op een stadium kry hy strij met ou, ou Laban, en hy sê in hoofdstuk 30 vers 30, sê, want min was dit, wat u voor my komst gehad het, sê Jacob vir Laban, hy sê, en dit het sterk vermeerder, en die Heere het u geseen op my voetspoor. So Jacob was so voorspoedig dier die Heere, dat selfs Laban die voordeel daarvan getrek het. Maar wat sy verhouding was dit? Is dit die verhouding waarvan ons praat? Want nou die vraag, kan ek my redding verloor? Wat sy redding wil ek verloor? Die redding wat Jacob hier gehad het? Of van wat sy redding praat ons? Jy sien, so Jacob het nog steeds hierdie afstandsverhouding. En dan sien jy uiteindelik vlug ou Jacob van Laban af, hoofdstuk 31. En dan sê hy by vers 13, antwoord God vir, vir Jacob, hy sê, ek is die God van Bethel. Hy sê, ek, Bethel was die plek waar hy die klip gesalf het, waar hy die droom gehad het. Hy sê, ek is die God van die plek waar jy die, die gedenksteen gesalf het waar jy aan my een gelofte gedoen het, maak jou dan nou klaar en trek terug uit hierdie land en ga terug na jou geboorteland. Nou stuur die Heere om terug. En uiteindelik sien ons wat gebeur. Omdat hy bang is, vlug hy in die nacht. Hy vat vir Hagel en vir Lea en al sy goeders na trek hy. En nou, ou Laban sit om met een groot leer achterna, die oom van hom, en uh, toe Laban hom uiteindelik inhaal en die confrontatie vind plaas, toe sê hy die volgende, by, by vers 42 van hoofdstuk 31, hy sê, as die God van my vader, die God van Abraham en die vrees van Isaac nie aan my kant was nie, dan sou hy my met Lea aan de weg gesteer het. Want ou, jylle weet ons hoe Laban om nie net gecheat met die dochters nie, het om nog gecheat met die, met die loon ook. Want as hy die gespikkelde sal jou nou wees, dan ges, land Laban al die gespikkelde, sy nie, nie die, die enkelkleer sal jou nou wees, en so elke keer het hy sy loon verander. Maar daarom kon uh, eh, Jacob sê, God het jou geseen op my voetspoor. Maar kyk waar kom Jacob, na al die goeders, waar hy Godse seen en Godse be die belevenis van Godse voorspoed gehad het, kom hy terug en hy sê, as die God van my vader Abraham en die vrees van Isaac my nie gehelp het nie, dan sou jy my met Lea aan de weg stuur het. En dan sien ons wat gebeur. Dan los hy ou, ou Laban vir Jacob en hy trek. En dan kom hy by een rivierkie by die Jabok rivier, maar intussen tyd het die story geloop. En nou Jacob sê, Heere, ek het met my knapsak oor die rivier getrek, maar nou het ook twee laars geword. So het God om geseen. En dan sien ons wat gebeur, die story het geloop, en Esau het gehoor, en Esau trek met 400 manne op, want Esau het nog glad nie klaar nie. Esau het nog een rekening wat betaal moet word. Hy wil Jacob doodmaak, want Jacob het om van sy sien beroof al was dit een transaksie, jy sou sien het nie so nie. En dan gebeur daar iets met Jacob. Daar aan die diskant van die Jabok rivier, kyk wat gebeur, hy weet hy moet deertrek, hy het een opdracht, hy is nie vir hom terugdraai, hy kan nie terug gaan naar Laban toe nie, hy kan net voor en toe. En daar wacht eers, hy moet 400 man om hom dood te maak. En dan stuur hy eers een groot geskenk, want hy het een skatrijk man geword, stuur hy een groot geskenk van kamele en koeie en noem dit, klein vee, stuur hy vir eers, om te kyk of hy kan sag maak. En dan vat hy Lea in haar seens, waarvan hy nie so baie lief was nie, en hy stuur hulle voor en toe. En dan vat hy vir, vir Rachel en Jozef, want Rachel toe nog net vir Jozef gehad, Rachel en Jozef, en hy sit hulle achter, want hy het gereken, as die geskenk om sag maak, dan is ons allemaal ok. As die geskenk om nie sag maak nie, dan gaan hy miskien vir Lea en haar seens bykom, maar miskien kan ek met Rachel en, en Joosef uh, eh, wegkom. As hy voorbij Lea en haar seens kom, en hy kry vir Rachel en, en Joosef beet, miskien kan ek wegkom. Ies, dit is nou nie baie heldhaftig nie, nie. Jy sien, David het aan een verhouding met God gehad. Doe wat die David gesê? David het gesê, met my God, loop ek een bendestorm. Met hom spring ek oor een meer. Hy sê, al staan een oorlog tegen my op, ek sal nie vrees nie, want hy is met my. Hy stok en hy staf, die vertroos my. Hoor hier die persoonlijke verhouding met David gehad het? Jacob ken het nie. En nou wat gebeur, Jacob maak sy plannen, en die nacht, die nacht, is die oomlik van waarheid in Jacobse lewe. En hy worstel met die man, hy worstel met die engel, nee, hy worstel met God. Hy worstel die nacht dier met God. Jy sien, die worsteling, stel wat voor. Die afstandsverhouding, die verhouding met die idee, die verhouding, die bezigheidsverhouding met die God van sy vader Abraham en Isaac, was nie goed genoeg nie. Dit kon hom nie dier jou optrek nie. Wat hy nodig gehad het, was dat God sy God moes wees. En in die gestoei die nacht, moes hy by een punt in sy leven kom, waar sy, Heere, ek kan nie meer werk op die verhouding wat my pa en my opa met die gehad het nie. Dit gaan nie werk nie. Wat nou moet gebeur, is ek moet een verhouding met die hee. Een persoonlijke, my verhouding. Ek kan nie werk meer op iemand anders ervaring, iemand anders getuinis, iemand anders verhouding nie. Ek het nou nodig om een verhouding met die te kom. Voor my is dit nou een saak van leven en dood want as Jacob nie in hierdie saak kan deurbreek nie, dan is Esau voor. En dan is het eerste Lea na seens, dan is het Rachel na seens, en dan is het Jacob self. En uiteindelik, hierdie gestoe jou aan, hierdie gestoe jou aan, hoor nie wat sy gestoe is dit betek keer, om by plek te kom te sê, Heere, ek gaan uit die vleeslike uit, ek gaan uit die, uit die sintuiglike verhouding met die uit, en ek verander dit of ek beland in die geestelike, in die openbaringsverhouding, in die persoonlijke verhouding met u. Maar dit beteken, ek moet my voeding verloor, ek moet my staanplek verloor, my eie planne, ek moet aan die einde van my eie planne kom. Jy sien, Jacob het sy planne gemaakt en het geweet sy planne is nie goed genoeg nie. Hy moes aan die einde kom van sy eie planne. En hy gestryd van hom, uiteindelijk sê die Heere vir hom, los my. Hy sê, ek sal nie. Ek sal nie nie los, tenzij my sien nie. Maar wacht, Pekie, hy so geseen, hy het met sy knapsak oor die rivier getrek, en nou het hy twee laars geword. Is hy nie geseen nie? Jy sien, die sien beteken niks. Die materiële sien het geen waarde nie. Jy sien, nou gaan het oor iets anders. Hy sien, Heere, ek het een ander sien nodig. Ek het een sien nodig, wat groter is as die materiële, die wat groter is as sien sy dochters. Ek het die seen nodig van die eerste rangse verhouding met u. En uiteindelik, dan laat die Heer om op sy heep. En hy sê, wat is jou naam? Hy kom uit met die sak vertat, hy sê, my naam is Jacob. Hy sê, my naam beteken, ek is een hakskeenbuiter, een bedreer, een rugsteker. Dat is wat my naam beteken. Hy sê, Heere, ek is die ou, wat my pa en my broer in die rug gesteek het en nou is ek bezig om my vrouwens en kinders in die rug te steek, want ek kryp achter hulle weg, dis, dis my ek is. Ek kom aan die einde van myself, en dan sê die Heere vol, jy sal genoem word Israel, want jy het gestry met God en met die mense, en jy het oorwin. En dan sien ons hier die prachtige beeld, lees dit saam met my, ek wil jy met dit self lees, hoofdstuk 32, waar Jacob in die strijd begin het, hy sê, en Jacob het gesê by vers 9, O God van my vader Abraham en God van my vader Isaac, o Heere, wat my beveel het, gaan terug na jou land en jou familie, en ek sal goed aan jou doen, ek is te gering van al die gunste, en al die trou wat die aan die knecht bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek, en het nou twee laars geword. En nou hoor sy gespook, hy sê, red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, en hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. Hy het toch self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak, soos die sand van die see, van weer die menigte, wat nie getel kan word, nie, en sovoort, het hy gaan. Maar uiteindelik na die strijd, hoofdstuk 32, daarby vers 27, uh, eh, kom ons lees by vers 24, Genesis 32, 24, hy sê, en Jacob het alleen achtergeblij, en een man het met hom geworstel tot dagbreek, en toe hy sien dat hy hem nie kon oorwin nie, slaan hy hem op, hy, op sy jebeen, so dat die, die jebeen van Jacob uit lid geraak het, in die worsteling met hom, en hy sê, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, ten sy u my sien. En hy vraag vir hoe is jou naam? Hy antwoord, Jacob, jy weet nou wat het beteken. En dan sê God, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mens en het oorwin, oorwinnaar, ons is meer as oorwinnaars dier Christus wat ons lief gehad het. Ek wil jy mooi verstaan, wat was Jacob? Bedreer, hakskeenbuiter, kom ons maak het een algemene term, wat was Jacob? Jacob was sondaar, hy het gemis, hy het die plan gemis, hoor jy? En nou sê God, ek maak jou oorwinnaar, ek maak jou strijder oorwinnaar met God en die mens. Jy sê, dis die naamsverandering. As ek kind van God word, dan verloor ek sondaarskap dan word ek die gerechtigheid van God. God het dit la aan my toegeken, maar dier te aanvaar wat hy aan my toegeken het, stem ek met God saam, dan skop dit in, in werkelijkheid in my leven in. En nou sê hy, hy sê, jy sal nie meer Jacob genoem word nie. Daarop vraag Jacob in sê vers 29, maak toch jy naam bekend. En hy antwoord, waarom vraag jy toch, toch my naam? En hy het om daar geseen. Toen noem Jacob die plek Pneel, want hy het gesê, ek het God geseen, van aangezig tot aangezig, en toch is my leven gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy by Peel voorbij gegaan het. Peel, daar het die son vir hom opgegaan. Hy sê, vir die wat die Heere vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan, hoor jy, die son van gerechtigheid nou vir Jacob opgegaan. En hy sê, Jacob was mank aan sy heep. Nou, jy weet nou, dit is hierdie, hierdie verkeerde concept. So asof God nou om sy poikie nou so uitstamp en dink nou net die pijn en die ellende, waarom het hy moest hier poikie loop. Maar dis nie wat God gedoen het nie. God het net een wip in sy stap gesit. God het nie sy been korter gemaakt, maar langer gemaakt. Ek wil nie met verstaan, God het een wip in sy stap gesit, want vandaar af het Jacob anders gestap. Wie wat gebeur met Jacob? Toe Godse gees, toe Godse teenwoordigheid, nie meer by hom nie, maar in hom was. Hoor mooi wat ek sê. Toe hy nie meer langs God gestap het nie, maar met God in hom gestap het, toe sien ons, dat die ding met Jacob gebeur, as wat met David gebeur het, met my God, heb ek een bende storm, met hom spring ek oor een muur, so wat doen Jacob, in plaas dat hy wegkryp, achter twee laars van sy vrouwens, en sy kinders, en sy geskenk, stap hy, en hy het nie eens een goeie nachtrags gehad nie, kan nie so voorstel, die dinge was maar nie baie breid vir hom nie, stap hy met een verandering in sy stap, stap hy by die laars voorbij, stap hy by sy geskenk voorbij, op Esau af, ongewapend, met my God, loop ek binnen een storm. Jy kom na my, met een swaarte spies in die land, want nou jy David van Goliath gesê, maar ek kom na jou in die naam van die Heere, van die leerskare. En hier, en hier stap Jacob, hier stap Israel, hy stap op Esau met sy leermag af, en hy sê, ek kom na jou, in die naam van die Heere, van die leerskare. En wat gebeur? O, Jezus hart smelt, en hulle heilt, van blijdskap om mekaar te sien. En Jesus sê, daar is jou percent, ek soek het nie. Die Heer het my ook geseen. Daar is jou percent. Ek nie jou percent nodig nie. En my broer is terug. En hoor jy dat die heerlijkheid hiervan, en kyk hoe sluit dit af. Hoe sê, hoofdstuk 33, hy sê, vers 18, en Jacob het behouwe aangekom by die stad Sichem, wat in die land Kanan was, toe hy van Padan Aram afgekom het, hy het sy laar voor die stad opgeslaan en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het van die seens van Hemor, die vader van Sichem, vir honderd geldstukke. Daar het hy ook een altaar opgerig en dit genoem, die God van Israel. Hy is God. En sien jy wat het gebeur met Jacob? Jacob het in plaas van die afstandsverhouding, het hy omgeruil vir die eerste rangse verhouding. En nou sit hy met die God van Abraham, hy, kom nie, hy, hy sê nie eers, die skrif praat later van die God van Abraham en Isaac en Jacob, maar hy sê dit nie, hy sê nie meer Abraham en Isaac nie, hy sê die God van Israel, hy is God. Jy weet, toe Jesus op aardig wandel het, was hierdie vrou Maria Magdalena, wat, wat die skrif sê, wat hy iets so 7 of 9 duivels uitgedreif het, en sy was een van sy volgelinge, en sy het haar voorgeneem toe hy gesterf het en hom begraaf het, maar jy onthoud, dit was een sabbadag wat gebeur het. Dit was ons nou die, die sabbat van die ongesierde brode, en toe was dit die werkelike sabbat, die vrijdag. En die eerste dag van die week was die sondagochtend, nou jylle mooi verstaan, kyk hoe dit werk, eh, in die joodse kalender is die sabbadag, as ons nou sê, die skrif sê altyd, dit was aand en dit was morgen, so as ons sê, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En ons kyk na die beeld, dan sien ons, die sabbadag vir die jode het, het vrijdag aand begin en zaterdag aand opgehou. Dit was die sabbat. Dit het in die aand begin. Goed, nou wat gebeur het met Jezus? In Jezus' geval was dit die normale sabbat. Maar die, die donderdag aand het daar nog een sabbat begin en dit was die Sabbat wat die Heere ingestel het met die paasfeest. En die paasfeest het daai jaar op die Sabbat, op die donderdag geval as een Sabbat. Met ander woorde, donderdag aand tot vrijdag aand was ook een Sabbat. En Jezus is woensdag gevangen geneem, en hy is verhoor, en hy is donderdagmarrig gekruisig. Nie goeie vrijdag nie. Dis hoe die Roomse stelsel het verander het. Hy is die donderdagmarrig gekruisig. En omdat die jode hulle wou nie wou verontreinig op die Sabbat, om aan hulle lijk te raak nie, het hulle permissie gekryd by Pilatus, om sy lichaam van die kruis af te haal voor die sonsak en om te begrawe voor die sonsak. Maar daar was die tyd om sy lichaam te balsem en te behandel nie, want die son het amper gesak. So al wat hulle gedoen, om vannacht in lappe toe gedraai en om in die, in die graf van Joseph van Arimathea gesit. En Maria Magdalena had daar voorgeneem, om sodra die Sabbat te verby is, en voordat hy dan nou sy lichaam so begin ontbind, om om dan te gaan salf, om sy lichaam te gaan salf. En daarom was hy vroeg die sondagochend, kan jy sien, die, die, uh, of, of die, dis die saterdag, die sondagochend, die eerste dag van die week, waar die sondagochend was, vroeg die ochend, toe was hy by die graf, want toe kan sy nou in die lijk raak. En sy kom om om te kom salf. Jy sien, sy het om lief gehad, maar sy het ook nie die verhouding geken, wat sy eindelijk moes ken nie. En sy kom by die graf, en sy sien die graf is leeg. En sy stap uit, en sy hoor iemand achter haar, en sy draai om, en sy dink is die tenier, en al die tyd is het Jesus wat opgestaan het. En hy verskyn aan haar, en sy sê vir haar, meneer, as jy om weggeneem het, sê vir my wat jy om neergeleg. En hy sê vir haar, net het, hy sê vir haar, Maria, Maria, En in die oomblik toe sy sy stem herken en besef dat hy, toe val sy neer aan sy voete en sy roep uit, Rabboni, Rabboni. Hy sê, jy is my Heere, jy is my meester. Toe tree sy in een verhouding met hierdie opgestane Jezus. En sy storm om vir Petrus en die ander apostels te gaan sê, En acht daal later, lees ons in Johannes 20, sien ons die selwe beeld. Jesus verskyn aan sy disciples en Thomas is hier daar nie. En dag of wat later, of para later verskyn hy weer aan hulle en Thomas is daar en hy sê Thomas, kom hier. Want die Thomas het gesê, toe hy die eerste keer aan hulle verskyn het en Thomas hier daar nie, toe kom Thomas terug en Thomas sê, as ek nie my vang hand in sy naai gaten in sy hand steek, sal ek het nie geloof. En Jesus verskyn weer aan hulle en Thomas is daar. En wat doen hy? Hoor jy, hoe was Thomas' verhouding? Waar was die geloof in Thomas' verhouding? Jy sien, hy het ook verhouding gehad met, met een stelsel, maar nie met die persoon in die huise nie. En dan roep hy vir Thomas, hy sê, Thomas, kom hier. Hy sê, steek jou hand in my sy. Kijk na die merke, my hande. En Thomas val neer en hy sê, my kyros, my Heere, my God. Kyros is die Griekse woord vir Rabuni. Sy het Hebrews gepraat. <laughs> nou is beskryf Johannes die, die Griekse woord, my kyros. My kyros. Jy is my kurios, jy is my alles, jy is die begin en die einde, jy is my lewe. Hoor jy wat met, met Thomas gebeur, van daar af het die verandering gekom. Jy is my so kostlik, ek rij een dag met die Indier, hier dier die Noordkaap, hy kom van India af, hulle wil skaapembrews invoer of uitvoer soom toe, en uh, ons praat so, praat so, ek sê vir my, jylle Indiers is ons hoofdzakelijk hindoes, ek sê, hoe kom wil jylle dan skaap, en jylle gaan nie goed toch nie melk nie, en jylle eet mos die vlees nie, hy lach vir my, hy sê vir my, hy sê, jylle dink, dat jylle moet kom sendingwerk doen in Indië. Hy sê, besef jy, daar is meer christene in Indië as mense in Suid-Afrika. Hy sê, Thomas, sy graf is by ons. Hy sê, Thomas het die evangelie in Indië kon verkondig, voordat die evangelie in West-Europa verkondig was. Wow, dit is nie fantastisch nie. In die geval, ek wil nie daar praat nie. Ek het by een ander punt om te kom, en ek het nie baie tyd nie. Um, wat ek wil sê is, dat al twee hierdie persoene het een verhouding met Jesus gehad, langsom gestap, maar die verhouding moes verander. Hy moes van langs hulle af, na binnen toe hulle verskuif. En dis wat Godse geest wil doen. Hy wil in ons kom woon. En nou onthou ek het jou die vraag gevra, wat maak jy met die geest van God wat in jou woon? Het jy hom as persoon leer ken? het jy hom as persoon lief, belewe jy die heerlijkheid van sy teenwoordigheid, soek jy hom op, praat jy met hom, lach jylle saam, is jylle opgewonde oor die lewe, want dis wat hy vir jou wil wees. En jy sien, ons het nodig om hierdie verhouding in ons levens te koester. As ons daarby kom, dan sal ons nooit die vraag vraag en sê, kan ek het verloor nie, want dit is die sprake nie. Dit is onmoendlik, <laughs> wil ek sê. Dit is onmoendlik om daar die verhouding te hee en het te verloor. Maar nou wil ek julle gauw gauw die laaste paar minuten vat na Hebreus toe. Blaai gauw saam met my na Hebreus 5 en 6 toe. En dan sit ons dit by mekaar. Die skryver van Hebreus maak een stelling. Hy sê in Hebreus 6 vers 4 Hy sê, want dit is onmoendlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gave gesmaak het en die heilige geest deelachtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die krachte van die toekomstige wereld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernieuwe, omdat hulle ten opschrichte van hulle self die Seen van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Wat hy hier sê is, hy sê, as iemand hierdie belevenis gehad het, en hy sou dan afvallig word, en hy sou dan ontken dat God is, en ontken dat Jesus uh, die Seen van God is, hy sê, dan sou dit beteken dat Jesus weer gekruisig moes word. En so is dit onmoendlik om so iemand tot bekering te vernieuwe maar ek ken nie sikke ouds nie. Ek het nog nooit so ou my leven gesien nie. Maar wie wat het ek baie gesien? Ek het gesien dat ouwens wat in een verhouding gekom het met een stelsel, met een gedachte, met een idee, en wat langs Jesus geloop het, soos Thomas en, en Maria Magdalena, en soos Jacob, dat hulle afvallig raak, en wegstap van God af, wegstap van die geloof af. En dan vraag die Christendom die vraag, en sê, kan so iemand weer tot bekering vernieuwe word? Ek sê, hy was nog nooit tot bekering gekom nie. <laughs> Jy sien, daar is duisende, daar is miljoene christene daar buiten, wat nog nooit tot bekering gekom het nie, wat ek jou verduidelik wat ek sê. Want bekering is die woord boetedoening, repent, die leenwoord, wat die katholieke uitgedink het. Bekering in die waarheid is om anders te dink, om te dink soos God dink. En jy sien, die meeste christene, die oorgrote gros van christene, dink nie soos God dink nie. Hulle dink soos wat die duivel vir hulle dier die godsdienst voorsê. Hoor jy? So, Hebreus 6 vers 4 kan nie van toepassing wees op hulle nie. Want ek sien hoe ouwens moedloos word. Ek sien hoe word ouwens atheist. Ek weet, maak laas week een stelling, een ouwe, iemand wat my sê, hierdie ouwe sê, hy is volsla atheist. Ek sê, luister, een ouwe wat verklaar dat hy atheist is glo. Hy is net kwaad. Want hy het een verkeerde beeld van God. Want sy waarlike atheist is, sal hy niks sê nie want dan bestaan God vir hom nie, dit is nie in sy gedagtes nie. Ek ken nie sikke ouds nie. Maar die atheiste wat ek ken, is allemaal ouds wat vir God kwaad is, omdat die, die evangelie so skeef aan hulle voorgedraas, omdat God so wanvoorgestel is, dat God goed en kwaad sou wees, dat God sou siek maak en kanker gee, en sikke klasgoeder sou doen, dan sou ek ook kwaad gewees het, dank die vader dat die Heere my oor oopgemaak het. Maar hoor nou wat sê die skrif in, aan die Hebreus, hy sê, vers 12, hoofdstuk 5, Hoewel jylle vanweer die tyd leraars behoor te wees, het jylle weer nodig dat die mens jylle met die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuis nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid. Wacht bykie, onervare in die woord van gerechtigheid. Gerechtigheid is die rots. Die Heere, ons gerechtigheid is die rots. Om onervare te wees in die dier die misdaad van een het dit vir amal tot veroordeling gekom, maar dier die een daad van gehoorzaamheid, van gerechtigheid, het dit vir amal tot rechtverigmaking van die leven gekom. Om onervare hierin te wees, ek wil een stelling maak en sê 90% plus, een groot 9 plus op die 90% van die totale christendom is op die fundament van sand, is in sondagskap. Hoor jylle die beeld? Hy het nog nie by die punt gekom om te sê, ek leed die Jacob af om die Israel te aanvaard nie. Ek leed die sondagskap af om gerechtigheid van God te aanvaard nie. Daarom, in my eie lewe, weet ek wat met my gebeur het. Ek het al die jare, omdat ek die sondagskap nie kon afleen, het ek langs God gestap. En ek het soos Jacob, sy sien in my lewe geken. Ek het geweet hy is daar. Ek het gegloon om die duivels geloed het ook. Maar weet nie, ek het nooit gegloon wat hy gedoen het nie, want ek het nie geweet wat hy gedoen het nie. Want godsdienst het dit van my weggehou. Godsdienst het my oor toegehou, om nie te sien wat hy vir my gedoen het nie, dat hy my sonde uitgedelg het nie en dat hy nie weer daarvoor dink nie. En ek het nodig gehad om, om tot bekering te kom. Nou sê hy, onervaren in het woord van gerechtigheid, omdat hy kind is, maar, hy sê, vaste spuis is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoens besit, wat bedoel hy by geestesvermoens? Hy sê, wat ervaar is in die woord van gerechtigheid. Door die gewoonte geoefen, dis wat oor ons hier is, om die gewoonte te oefen, om goed en kwaad te onderskui. Nou weet ons, om goed en kwaad te onderskui is met ander woorde die twee bome, kyk mooi, Adam sy sand fundament is die boom van die kennis van goed en kwaad. My ander woorde, as die Hebraeus praat, die Hebraeus skryver praat met Hebraeus 5, van die, om te onderscheid tussen goed en kwaad, dan praat hy nie van die onderscheiding van die goed en die kwaad van die verkeerde boom nie. As hy praat van die onderscheid tussen goed en kwaad, dan praat hy van die twee, van die twee huise, die een op sand en die een op rots. Die kwaad is die boom van die kennis van goed en kwaad. Die goed is die boom van die lewe. Jezus is die boom van die lewe. Sien jylle die beeld? Goed. Nou gaan hy voort en hy sê in hoofdstuk 6, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lee. Hy sê, ons moet nou na volmaaktheid kan voortgaan. Waarvoor kom ons by mekaar? Wat het ons gesê van gemeente? Gemeente is om die heilige stoeteris vir die dienstwerk. Om allemaal te kom tot die volwassen man, die mate van die volle grootte van Christus. Hy sê, so ons nie meer deur wanne van lering rondgestrooid sal word nie. Nou, oor nou mooi, hy sê, laat ons dan na volmaaktheid voortgaan, sonder om weer te, te le, die, die fondament, joe, nou, nou is dit een skokkende ding, kan jy verstaan, hoekom sê hy, ek het nodig meer met melk te voet en die vaste spuise nie. Hy sê, want, nou moet ek met julle praat, oor die fondament, die bekering uit dode werke, die geloof in God, die leer van die dope, die leer van die handoplegging, die opstanding uit die dode, die eeuwige oordeel, ek moet daar oor met julle praat, hy sê, wie wat? Hy sê, dis melk. Kom aan, mense. Hy sê, dis die vaste spuis nie. Wacht bykie, kom ons kyk, wat is melk? Wat is vaste spuis? Kyk mooi. Hy sê, sonder om weer die fondament te lee, die fondament is die bekering uit dode werke en die geloof in God. Die leer van die doop, ek gaan om die woord wat hy daar gebruik is een meervoudswoord, hy sê die doop in water, en die doop in die heilige gees. Hy sê die leer van die handoplegging, en die leer van die opstanding, uit die dode, en van die eeuwige oordeel. Sien jylle, sien jylle wat is die fondament? Nou wil ek jou vraag, wat is die mure? Hoe lang is ons al bezig, as gemeente? As dit die fondament is, wat is die mure? wat is dan die muur? Hy sê, op hierdie fondament, wat er fondament? Die fondament van die rots. Hy sê, op hierdie fondament, sê Jesus, dat Jesus die rots is. Op ons rechtvaardigmaking sal ek my gemeente bouw. Hy sê, in die poorte van die doodreik sal het nie oorweldig nie. Met ander woorde, hierop sal die aanslag van die vijand gekansleer word in ons levens. Nou kom ons gaan aan. Nou sê hy, dit sal ons doen, as God wanneer, die as is wanneer, soos wat God het toelaat. Hy sê, want dit is onmoendlik vir die wat eenmaal verlig geword het. Is jylle met my? Kom ons vat hom mooi saam. Hy sê, vir die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gave gesmaak het en die heilige gees deelachtig geword het en die goeie woord, en nou wil ek hier een groot woord in sit, kyk mooi wat sy praat, hy van gesmaak het, gesmaak het, Hy sê, en die krachte van die toekomstige wereld. Nou goed, kom ons kyk bykie. Die krachte van die toekomstige wereld. Kom ons kyk bykie, waarvan praat hy. Wat kan my tot bekering bring? Wat kan my anders laat dink? Net as ek verlig word. So sien jy hoe die twee saamloop? Die verlichting van Godse woord, as Godse gees geleentheid kry, om Godse ware plan, Godse ware karakter, in my te openbaar, dis wanneer ek verlig word. Nou, hy sê, dit haal my uit dooie werke uit. Wat was dooie werke? Hier is die dooie werke, sien julle? Die wet in sy werke. My eie poging, Jacob se geskenke, Jacob se holbeloftes, as hy my sien sal ek, en as hy my genoeg sien sal ek vir hy die tiende gee. Hoor jy die holbeloftes, dooie werke, dit het geen waarde voor God nie. Hy sê, bekering uit dooie werke, en geloof in God, geloof in God, kyk nie na die doop in water. Wat doen die doop in water? Die doop in water kom ek by een punt en ek sê, Heere, jy het die leven vir my afgelee. Dis wat ek aanvaard het. Jy het gerechtigheid vir my verdien. Dis wat ek aanvaard het. En nou wil ek met my hele leven dit demonstreer. Ek het nodig om hierdie vleeslijf van my te onderwerp aan die hemelse waarheid. Daarom, Heere, is ek bereid om myself aan te meld, om onder die water in te gaan, om te sterwe. Om te sê, Heere, ek, ek associeer myself, ek associeer my met u sterwe, ek groei saam met u in gelijkvormigheid aan u dood, dier die doop, ek gaan onder die water in, Heere, ek is deel hiervan. So dat u my kan uithaal uit die water uit, so dat daar opstandingslewe in my kan wees. Sien jy die opstanding? die opstanding van die dode, sien jy dat daar een beeld van die opstanding al reeds is in die doop, as ons met hom saamgegroeid in gelijkvormigheid aan sy dood dier die doop, sal ons dit wees ook dier die opstanding, hoe? Dier ons uit die water uitkom. Hy sê, so moet julle julle reken dood vir sonde. Dood, wacht mykie, sonde is klaar voorbij, want Jesus het dit hanteer. Hy die sonde is eh, uitgedeld soos een wolk, en die, en die misdade of die oortredinge soos een nevel, recht? So hy het dit daar hanteer, aan sy kant, maar is dit hier hanteer? So sê, wat kom doen die doop? Die doop kom op een plek, dit word een aanspraak op goeie gewete. Dit word, word my aanspraak om te sê, hier ek het gesterf. Ek het ge, my geassocieer dat ek ingesluid was in die kruis, waar betaal is vir sonde, ook myne. Betaal is vir skuld. En omdat ek daar vir skuld betaal is, heren, daarom staan ek op, vry, in die nieuwe lewe. Daar is nie meer sprake daarvan nie. Hoor jy, wat is die hemelse gave? Wat is die hemelse gave, Romeine 5, 17? hy sê, hylle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, die hemelse gave, die, die seen van God, ontvang, aangeneem het, sal in die lewe heers, om die hemelse gave te smaak, ek wil jou iets vraag. Jy sien, ons kan ja, ons kan kopknik, en ons kan sê ja hiervoor. Maar ek wil vir jou vraag, het jy dit gesmaak? Het dit geproe in jou mond? Verstaan jy, hoe kom gee die heren vir ons die nachtmaal? Om ons te laat verstaan, nou moet proe in jou mond. Ek wil jou vraag, proe jy? Proe jy, smaak jy? Hy trek nou ons sintuie in. Hy sê, smaak jy, hoor jy, ruik jy, voel jy, beleef jy die heerlijkheid van die teenwoordigheid van Godse geest in jou. Het jy dit gesmaak? hemelse gave gesmaak. Doop in die heilige geest, hy wat die heilige geest, sien hoe kom hy oor een, die heilige geest deelachtig geword het, nou loop die heilige geest nie meer langs my nie, hy staan nie langs my nie, hy het in my kom woon, en nou smaak ek, nou smaak en sien ek dat die Heere goed is, ek, ek in Godse geest, het hier die heerlijke verhouding waarna ons uitsien, ek wil vir jou sê, as jy redig lief is, kom ons kyk na die hevelik, wat het Isaac met Rebecca gedoen, daar is nou een mooi beeld van die verhevelik, Abimelech kyk oor die meer, hy sê, hoe sien hoe speel Isaac met Rebecca, besef jy, Godse gees wil met jou speel, hy wil die spel van die leven met jou speel, hy wil die spel van liefde met jou speel, en eh, my vraag is, is ek en jy beskikbaar daarvoor, is ons verhouding met hom van so aard, dat ons hom in ons ruimte toelaat, dat hy met ons kan speel, of staat by langs ons, ek het net al nou gesê, as ek na die uitdrukking so, die manier, hoe dat mense, wat sogenaamd geloofig, geloofig is van God paraat, as die ou was, wees my net hoe enorm is die verhouding, vry jy ontmoet, is dit jou verhouding met hom? Laat ons daar maar, handoplegging, hy sê, die krachte van die toekomstige wereld gesmaak het, wat is handoplegging? Handoplegging is die proces waarin ons oordra, Godse genade, Godse kracht, die, wie, wie is die eerste ouwe wat jy hand oplei, jou man, om te sê, jyre, hierdie, hierdie gebrek, hierdie probleem, hierdie siekte, wat ook al, hoort nie thuis hier nie, in die naam van die jyre, jy sê, in, ek my hand op die siekes le, en nou is ek siek, ek le my hand op die siekes, en ek le my hand op my kinders, en op my gesin, verstaan jylle die beginsel van die, en hy sê, die handoplegging is die krachte van die toekomstige wereld, gesmaak het, hy sê, en die goeie woord van God gesmaak het, ek wil vraag, ken jy die goeie woord van God, wees my dilemma, hoe makkelijk sou dit wees, om hier te sit en te sê, joh, dit was een goeie woord, en joh, ons is geseen, maar wie wat, ek sit daar by die huis en ek ervaar niks van myself nie, ek ervaar nie die goeie woord nie, ek hoor mooi, mooi, luister, Godse gees is die breidegom in my, en my breidegom wil vir my as breid sê, ek het jou lief, nie dier iemand anders nie, maar sommer direct. En nou wil ek jou sê, hoor jy, hoor jy die breidegomse stem, wat sê hoe lief hy jou het? Of staan hy langs jou? Jy sien, ons kan verloof wees, <laughs> ons kan bevriend wees, maar as nie sê nie, ons is getrouwd nie. Getrouwd is al die pad. Godse geest, wil hierdie verhouding met ons sê, al die pad. Verstaan jy nou waar oor in die kerkwereld die vraag geld, wat sê, kan ek my redding verloor? Ek wil sê, as ek dit geken het, as ek dit geken het, en dit is allemaal sy deel. En Susan, jy het het genoem vir ochend. Luister, net as hy, hy sê, moet nie dat ons bly by die goede nie. Wie was, vir my die hartseer is, partij van ons het, het by die bekering van uitdoe werke vastgestaan, ons kom nie eers by die doop uit nie, ons kom nie by die doop in die geest uit nie, ons kom nie by, by die gaves van Godse geest uit nie. Hoekom nie? omdat iemand nie ons hand opleggen het nie, omdat iemand ons nie bedien het daarmee nie. Wie kan jou beter bedien? Wie kan jou beter hand opleg? As die geest van God, wat met ongeduld wacht om jou genadig te wees, wat binnen jou is. Die uitdaging vanmorgen, wat is jou verhouding? En jy sien, ek sien so baie ouwens, wat, wat ja sê oppervlakkig, maar wat wegdraai daarvan af. Maar dan sien ek, een groeiende groep mense, wat ja sê. Wat ja sê vir die rots. En op hierdie rots bou. En wie wat is onmoendlik. Ek kan nie leef. Ek kan nie leef buiten dit nie. Dit het my leven geword. As ek dit moet versaak, het my leven opgehou. So hoe sou dit wees? Ja, dit sou seker moendlik wees as ek dit kon doen. Om hierop uit te stap. Vir my sou dit onmoendlik wees. Ja. Petrus Johannes sê dit self ons onmoedelik wees om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Ek wil jou aanmoedig. Ga geniet jou verhouding met Godse geest. As jou verhouding met Godse geest tot nou toe een afstandsverhouding was, gaan worstel met hom by die jabok. Ga maak vandag jou jabokdag. Totdat daar verandering in jou stap kom totdat een er wip in jou stapok is, een huppel in, in jou tree, totdat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy die ervaring het. En wie wat gebeur baie keer, ek sien van al die dinge wat God sê, alles wat hy sê, in die hele Nieuwe Testament is gelaai met belofte, belofte, belofte, belofte. Hy sê, ek sal jou nie dreig nie, ek gaan jou nie veroordeel nie, daar is daar nou geen veroordeling nie. Ek lees net een keer, net eenmaal in die hele Nieuwe Testament, dat daar so'n so tikkie van een verwijt in Godse stem is. En dit lees ek in openbaring 2. En wie waar is die verwijt in Godse stem? Hy sê, ek het teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Hy sê, ek het jou lief, ek verlang jou. Ek het begeerd om intimiteit met jou te hee. Maar jy het te bezig geraak met andere goede. Wil jy nie, wil jy nie kom, dat ons gemeenskap kan heen nie. Wil jy opmaak, dat ons maaltijd kan hou nie. Dis die enigste tikkie verwijt wat ek hoor in die hele Nieuwe Testament. Dat God sê, ek verlang jou, en ek hou aan verlang. En hoe lang, hoe lang verlang God dalk al, na my en jou, om hierdie heerlijkheid met ons te kom deel. Ek wil jou uitdaag en jou nooi, maak seker, dat jy nie een kerkganger is nie. Moe nie een kerkganger wees nie. Moe nie een christen wees in die definitie van die wereld van een christen nie. Ek wil jou uitdaag, gaan maak seker, Godse geest wacht vir jou. Jy het nie iemand nodig om jou te help nie. Hy is daar vir jou. Hy is angstig, hy sê, hy wacht met ongeduld om jou genadig te wees. Hy wil hierdie verhouding met jou hee. Gaan geniet hierdie verhouding met hom. In Jezus' naam, ek dank jy vader. Dank jy vir die grootsheid, die grootsheid van die belofte, van die voorrecht, om jy te mag kenen om saam met Maria uit te roep, Rabboni, vanmorgen, saam met Thomas te kan skree om my kiros, Heere, ees my leven, buiten nie het ek niks, nie in die hemel nie op aarde nie, as ek nie het, nie het ek niks, Heere, het my leven geword, dankie Vader, dat die liefde so groot is, dankie Vader, dat die nog altyd wacht, Heere, dat, dat het kan wees, dat van ons die jabok dag aangebrekend, te sê, Heere, laat daar een verandering in my stap ook wees. Ek het nie nodig om krippel en siek te wees nie, soos wat Jacob dit nie nodig gehad het nie. Heere, jy maak my nie krippel om jy te lief te heen nie. Jy wil een verandering in my stap sit, jy wil een blink in my oog sit, jy wil een lach in my mond sit, jy wil een opwinding in my leven skep, dat my gebeente kan groei soos jong gras, dat my siel sal wees soos welbesproeide tyd, omdat ek een met jy geword het, een met die lewe. Ek eer die daarvoor vanmorgen, Vader, in Jesus' naam. Amen. Moet iemand iets sê? Gaan wees dit. Seen jylle met een wonderlijke week. Kom drink saam met ons thee, ons keir bykie saam. En uh, onthou, moet nie een oomlik laat voorbij gaan, om die heerlijkheid van hierdie verhouding te beleef nie.